Tim Jimat Punya Cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Nur Aini Muksin dengan judul Siluman Ekor. mulai sekolah tekan ngomah wis jam loro awan tak lukar seragam abu-abu putih kulan sepatu sing jejatine wis wancine njaluk ganti lawoe gereh le ning jero lemari mangan bengoke mak saka emper sing digunakake kanggo buka warung jangane nang dhuwur kompor mau durung tak entas sego sapiring lawuh greh goreng lan jangan bobor wis pindah menyang weteng sakwise weteng warek karepku bakal ngisis ing bayang pring sak ngisore wit keres mburi omah Turon-turon sinambi buka smartphone ketambahan ngrasakake silir-siliri angin wis mesti tepak nanging pepinginan mau tak burungake aku banjur ngungkal arit ngantilan landep Karung tak saut, aku banjur jumangkah menyang kebon buri omah sing sukete lemu ledung-ledung. Serat-seret serat-seret tanganku lincah babati suket. Sedelok wae wis oleh seprapat karung. Dumadakan mak tlolor, ing jumedul ula ijo sak jempolan gedene. Trusur-trusur budidaya mlaku ngedoy aku. Nanging trengginas gage dak saut banjur tak babat arit. Tras kulone tugel dadi loro. Nadyan wis tugel nanging awake ula iku isih logetan. Ora umuk nek mung perkara ula. Aku iki ahline. Krana pegaweanku ngarit ora pisan pindho aku nerenjui ula. Ana ula luwuk, ula weling, ula blandotan, macan, dumung, tali picis lan sak panunggalane. Uger ketemu aku, wo aja takon dosa. Kulo iku mesti mati dening aritku sing landhep iki. wis kebak suket, bak tetel supaya bisa amotake jalanan wedus kuwalu cacai tur lagi masa pertumbuhan. Dadi ya soro saning mangan. Ora opo opo doyan mangan sebab yen awa sehat tur lemu, yen didol payu larang. singintuk bati yo ya aku. Rampung ngarit aku tenguk-tenguk sedelo ngiras garingake keringet. Biasane yen dong tengok-tengok ngene iki dak sambi maca novel oleh kunyilih saka rudi kancaku kelas. Arepa tukang arit ning bawasan kudu jembar. Nanging iki mau rudi ora mlebu dadi ora entuk silian wacan. Panyawangku dak uncalake menyang saambane kebun mburi omah. Ukurane watara 50 meter mungsuh 50 meter. Ing poncot garit mates ngrembuyung dapuran pring orisinigar kali cilik watoro telung meter ambani. Nedenge aku gagas-gagas kuno ujuk-ujuk jelek meripatku nangkep sesawangan sing ora sak waing kali kuwi katon ula kobra ngadeg kelawan ngegarake gulune aku ngumun ya gene ana ula sendok ing kali kuwi mongko dudu habitate jenis ula kasebut kejaba kuwi kok bisa ula kobra ngadeg ing dhuwur banyu tak rapal aji tolak balak nolak gangguane makhluk jahat lan tolak setan aku banjur marani ula sing aneh iku Garan arit tak gegep meroso. Eh, ulo, aku ngerti sopo kue. Kue dudu asli nanging panjal maning sinuman. Bongsoni jim, alok ku bantas. Duma dan ulo kubroiku salin wujud dadi ulo sirah menungso. Bareng tak waspada ke permati jebul kue sirahku. Mereneo, ayo tetepungan karo aku. Jim, yo maklo ya Allah, ora masalah. Waton kue dudu bongsoni jim kang jahat. Ulo iku ngelangi minggir nyedak yaku. Mentas soko kali jelek dewe salin wujud persis rupoku. Aku mengkirik. Tangane diulungake ngajak salaman bak tampani. Eka Sulistiono. Maulana Malik Ibrahim. Dewe kaget. Jenengmu kok koyo asmane wali baik. Wong tuaku jenengake aku mangkono jalaran kepingin anai ing tembi nulat bubudene maulana malik Ibrahim. Kue wis suwe manggoning dapuran ori kui. Yo, aku wis watono suwe manggono kuno. Malah wiwit simbah buyutku gomapan kuno. Nanging sejatine keluarga ku ngerasuk Islam. Wis suwe aku kepingin tetep wong karo kue. Awit tak sawang kue bucah soleh. Becik bubudene mulan beti marang wong tuwa. Dadi ing dapuran ori kuwi ana kratone Jim to. Kudu kraton. Tatarane mung kampung bayi. Kratone Jim iku lumrahe mapan ana banyu ing tengah samudra kono. Sedulurmu pira? 40. Jin pancen duwe kodrat bisa gembraya Jin Jim Islam uga taat ibadah. Aku iki tulodone saben dina mondok ing Lamongan. Ning iki aku mau dong prei. Aku jejagungan nganyi karo Jimmy Cole Ijol-ijolan pengalaman Dewi yang jaluk idin kepingin melu aku sak jeruni ngajini prei Aku raka botan Aku lang dewi bisa sesambungan kanti gaib Wiwit dino kui jim ikotan satu puri lumaku Aku menyangen diwai kelebu sekolah lan ngarit Dewi ora keri Naliko pinujono waktu selo Aku jejagongan Jejagongan maneh karo dewi mumpung ana wektu aku takon bab santet marang dheweke Geneo bangsa jim kok kejem gelem dikon nyantet menungso sing kejem menungsane jim tumindak ngono mau rak mergo disroya dene dukun sing dhewe kuwi jim sing gelem disroya kanggo nyantet ngono kuwi jim sing agamane ringkih kepara ora mudeng marang wawasan agama kowe iki yo sak bangsane iblis Tutu. aku dudu di bali iblis setan-setan sing ora percaya marang pangeran kae di bali iblis diakon opo wae manut kowe tau krungu ngenani kedaton iblis sing segitiga bermuda ing tengah samudra sapa-sapa sing lebun yang kedaton iblis mau ora bakal bisa metu meneh Nedangi mongso liburan tek jeneko banjur pamit nedio mbaco taki anggone ngajing pondok. Dewi kondo yen ngajini rampung bakal mulan doro ing Mekah ngudi kasampurnaning ilmune. Manut dheweke bangsa jimun ora beda menungsa sing butuh wawasan lan ilmu. Aku ora bisa menggak jere panguripanku lan panguripane dheweke siji alam. Wiwit kuwi yen pinuju ngarit aku ngobrake nyawang dapuran ori sing ketel kuwi. Dompyoan ori kang pating krek nyet, suarane kuwi mau yen dong ketra angin iku jebul dadi omahe jin. Mangkono cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.